بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Oh profeta, teme a Allah y no obedezcas a quienes rechazan la verdad ni a los hipócritas. Ciertamente, Allah es omnisciente y sabio. واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا Y sigue lo que tu Señor te ha revelado. En verdad, Allah está bien informado de lo que hacen. وتوكل وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا Y deposita tu confianza en Allah. Y Allah te basta como protector. Ma ja'ala Allah li rajulin min قلبين fi jawfihi وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل Allah no ha puesto dos corazones en el pecho de ningún hombre, como tampoco ha hecho que sus esposas, a las que repudian diciendo que son como las espaldas de sus madres, sean sus madres verdaderas. Del mismo modo, no ha convertido a sus hijos adoptivos en verdaderos hijos suyos. Esas son palabras que pronuncian, pero que no son ciertas. Mientras que Allah dice la verdad y guía hacia el buen camino. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما Llamen a los hijos que hayan adoptado por los nombres de sus padres verdaderos. Esto es más justo ante Allah. Y si no saben cómo se llamaban sus padres, diríjanse a ellos como sus hermanos y aliados en la religión. No cometen ningún pecado si se equivocan al respecto, pero sí si lo hacen intencionadamente. Y Allah es indulgente y misericordioso. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا El profeta debe ser más importante para los creyentes que ellos mismos y sus esposas deben ser consideradas y respetadas como las madres de los creyentes y estos no podrán casarse nunca con ellas en el futuro. y los lazos de consanguinidad tienen prioridad en cuestiones de herencias sobre los lazos de hermandad establecidos entre quienes emigraron de la Meca y los creyentes de Medina que los acogieron, según el libro de Allah. Mas pueden dejar unos bienes en testamento a sus hermanos en la religión. Ello ha sido prescrito en el registro o tabla protegida y no puede ser modificado. واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا Y recuerda, oh Muhammad, cuando establecimos un pacto con los profetas para establecer nuestra religión y nuestro mensaje, así como contigo, con Noé, con Abraham, con Moisés y con Jesús, hijo de María. De todos tomamos un firme compromiso. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما Para preguntar a esos hombres veraces el día de la resurrección acerca de la verdad que transmitieron y sobre la respuesta que obtuvieron de sus pueblos respectivos. Y Allah ha preparado para quienes hayan rechazado la verdad un castigo doloroso. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا Oh creyentes, recuerden el favor que Allah les concedió durante la batalla del foso, cuando aparecieron ante ustedes ejércitos de los incrédulos para atacarlos. Y Allah envió contra ellos un viento helado y un ejército de ángeles que no podían ver. y Allah observaba lo que hacían. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا Los atacaban por encima y por debajo del valle. Ustedes los miraban con los ojos desencajados y con el corazón en la boca, aterrorizados. Y algunos abrigaban dudas acerca de Allah, pensando que no los socorrería. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا Allí los creyentes fueron puestos a prueba y sacudidos con una fuerte conmoción debido al miedo que sintieron. واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا Y recuerda cuando los hipócritas y quienes albergaban en su corazón la enfermedad de la duda y la incredulidad decían: Lo que Allah y su mensajero nos han prometido es puro engaño. واذ قالت طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره Y recuerda cuando un grupo de ellos dijo Oh habitantes de Yazrib no pueden hacer frente al enemigo. Regresen a sus hogares. Y un grupo de los hipócritas pedía permiso al profeta para regresar diciéndole: Nuestras casas están desprotegidas, cuando realmente no lo estaban. Solo pretendían huir de la batalla. ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا Y si el enemigo hubiese penetrado en la ciudad por todas partes y les hubiese pedido que renegaran de su fe, lo habrían hecho sin apenas dudar. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا Y esto a pesar de que habían dado a Allah su palabra de que no volverían la espalda huyendo de la batalla y lo prometido a Allah debe cumplirse pues el hombre rendirá cuentas a Allah de ello قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمت Diles a los hipócritas, oh Muhammad, de nada les servirá huir de la muerte o de que los maten en combate. Y si huyesen, solo disfrutarían de esta vida un corto plazo de tiempo. قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا Diles ¿Quién los protegería de Allah si él quisiera algún mal para ustedes o quién podría evitar que los agraciara con su misericordia si así él lo quisiera y no encontrarán fuera de Allah quien los proteja o auxilie قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا ولا ياتون الباس الا قليلا Allah conoce quienes de ustedes procuran impedir que otros luchen por su causa y quienes dicen a sus hermanos, compañeros o amigos, vengan con nosotros y no combatan junto a Muhammad, mientras que ellos no luchan, salvo en alguna ocasión para que no se descubra su hipocresía. اشحه عليكم فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنه حداد اشحه على الخير اولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا se portan miserablemente con ustedes, oh creyentes, y no les proporcionan ningún tipo de ayuda. Si están presentes en la batalla, son presa del miedo, y ves cómo te miran con los ojos desencajados, como a quien le ronda la muerte. Y cuando dejan de temer, sus lenguas se desatan contra ustedes y dicen lo peor que pueden Esos no creen de verdad. Y Allah invalidará sus buenas acciones. Y eso es fácil para él. يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وان يات الاحزاب يودوا لو انهم بادون في الاعراب يسالون عن انبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا Debido a su cobardía, piensan que las tribus aliadas contra los creyentes no se han retirado del todo y que regresarán para seguir combatiendo. Y si regresaran, los hipócritas desearían estar en el desierto con los beduinos y preguntar desde allí por sus noticias. Y si estuvieran entre ustedes, apenas combatirían. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا Ciertamente, en el mensajero de Allah hay un buen ejemplo para todo aquel que espera el encuentro con su Señor y el último día con temor y anhelo y glorifica mucho a Allah. ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما Y cuando los creyentes vieron a las tribus aliadas contra ellos, dijeron: Esto es lo que Allah y su mensajero nos habían prometido. Y no hizo sino aumentar su fe y su sometimiento a Allah. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا Entre los creyentes hay hombres que han sido fieles a su compromiso con Allah. Algunos ya han fallecido luchando por su causa, mientras que otros esperan a que les llegue el momento y no han cambiado en nada siguiendo fieles a su compromiso. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم ان الله كان غفورا رحيما para que Allah recompense a los sinceros por su sinceridad y castigue a los hipócritas si así lo desea o se apiade de ellos ciertamente Allah es indulgente y misericordioso ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا Y Allah hizo que las tribus aliadas que rechazaban la verdad se retiraran airadas al no conseguir su objetivo de derrotar a los creyentes.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 الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين امت امتعكن واسرحكن سراحا جميلا Oh profeta di a tus esposas Si quieren esta vida terrenal y sus placeres vengan que les daré una buena provisión y quedarán libres de buena manera mediante el divorcio وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما Mas si quieren a Allah, a su mensajero y la última morada del paraíso sepan que Allah ha preparado para quienes hagan el bien de entre ustedes una gran recompensa. يا نساء النبي من يات منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا Oh esposas del profeta quien de ustedes cometa un claro pecado recibirá un doble castigo y esto es fácil para Allah ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا Mas la que obedezca a Allah y a su mensajero y obre rectamente recibirá una doble recompensa. y hemos preparado para ella una generosa provisión en el paraíso يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا Oh esposas del profeta no son como las demás mujeres pues son un ejemplo para el resto si temen a Allah no hablen a los hombres con dulzura para no despertar deseo en quienes tienen un corazón enfermo de hipocresía y perversidad y hablen de manera y en un tono conveniente وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا permanezcan en sus hogares y si tienen que salir no se exhiban mostrando su belleza como era costumbre antes del Islam realicen el salat entreguen el asaque y obedezcan a Allah y a su mensajero. Allah quiere alejarlos de todo pecado, oh familia del profeta, y quiere purificarlos. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه ان الله كان لطيفا خبيرا y recuerden las aleyas de Alá y la sabiduría, la tradición y dichos del profeta que se mencionan en sus casas. Ciertamente Alá es sutil y está bien informado de todas las cosas. ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما A los musulmanes y a las musulmanas, o a quienes someten su voluntad a Allah, a los creyentes y a las creyentes, a los devotos y a las devotas en la adoración a Allah, a los sinceros y a las sinceras de corazón, a los hombres y mujeres pacientes y constantes, a los hombres y mujeres humildes ante Allah, a los hombres y mujeres que entregan caridad, a los hombres y mujeres que ayunan, a los hombres y mujeres que protegen sus partes íntimas de cualquier relación ilícita y a los hombres y mujeres que glorifican mucho a Allah. A todos ellos Allah les ha preparado su perdón y una enorme recompensa. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا Ningún creyente sea hombre o mujer, tiene la opción de elegir sobre un asunto que ha sido decretado por Alá y por su mensajero. Y quien desobedezca a Alá y a su mensajero estará en un claro extravío. واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك تتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج ۖ زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا Y recuerda, oh Muhammad, cuando dijiste a quien Alá agració, guiándolo al Islam y a quien tú favoreciste liberándolo de la esclavitud y educándolo como a un hijo. No divorcies a tu esposa y teme a Alá. Y escondiste en tu interior lo que Alá iba a manifestar, tu futuro matrimonio con ella. Y temías lo que la gente diría cuando Alá es más digno de ser temido. Y cuando Said se hubo divorciado de ella, te la dimos a ti como esposa para que los creyentes supieran que no incurren en falta alguna si se casan con las esposas de sus hijos adoptivos tras haberse divorciado estos de ellas. Y lo que Alá ordena debe cumplirse. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنه الله في الذين خلوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا El profeta no debe ser reprochado por cumplir con lo que Alá ha prescrito para él. Este es el proceder de Alá con los profetas anteriores. Y lo que Alá ordena sucede inevitablemente. الذين يبلغون رسالات esos profetas que pasaron transmitían el mensaje de Allah y no temían a nadie más que a él. Y Allah basta para llevar la cuenta de todo. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما محمد no es el padre de ninguno de sus hombres no es más que el mensajero de Allah y el último de los profetas. Y Allah tiene conocimiento sobre todas las cosas. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا Creyentes, glorifiquen mucho a Allah. وسبحوه بكره واصيلا y alábenlo por la mañana y al atardecer هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور Él les concede su misericordia y los elogia ante los ángeles. Mientras que estos piden a Alá que los perdone para que los saque de las tinieblas y los conduzca hacia la luz. Y él es misericordioso con los creyentes. تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما El día de su encuentro con Allah los creyentes serán recibidos con saludos de paz y él habrá preparado para ellos una generosa recompensa يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا Oh profeta Ciertamente te hemos enviado como testigo, como portador de nuevas noticias y como amonestador. Como exhortador a la obediencia de Allah con su consentimiento y como una brillante luz para guiar a los hombres. وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا y anuncia a los creyentes que recibirán de Allah un inmenso favor ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل Y no obedezcas a quienes rechazan la verdad ni a los hipócritas. No hagas caso de sus ofensas y encomiéndate a Allah. Él te basta como protector. ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمت Oh creyentes, si se casan con mujeres creyentes y las divorcian antes de haber consumado el matrimonio, estas no tienen que cumplir ningún periodo de espera para volver a casarse. Denles una buena provisión en compensación y déjenlas libres de buena manera. يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما Oh profeta, hemos hecho lícitas para ti las esposas a las que has otorgado parte de tus bienes como mahar, las esclavas que Allah te ha concedido como botín de guerra, las hijas de tus tíos y tías paternos, y las hijas de tus tíos y tías maternos que hayan emigrado contigo a la ciudad de Medina. También hemos hecho lícita para ti toda mujer creyente que se te ofrezca en matrimonio, sin tener que obsequiarla con parte de tus bienes, si deseas desposarla. Esto último es un permiso exclusivo para ti que no afecta al resto de los creyentes. Sabemos bien lo que hemos prescrito para ellos con respecto a sus esposas y a sus esclavas. Y esto es para que no sientas ningún reparo por lo que hagas. Y Allah es indulgente y misericordioso. تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزن ويرضين بما اتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما Puedes posponer el turno de la esposa que quieras y recibir a la esposa que quieras. Y no cometes ninguna falta si deseas recibir a cualquiera de las que habías dejado de lado posponiendo su turno. El hecho de que ellas sepan que esto es una decisión de Allah es mejor para que se sientan confortadas, no se entristezcan y estén satisfechas con lo que les ofreces a cada una de ellas. Y Allah conoce lo que albergan los corazones. Y Allah es omnisciente y tolerante. لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا no se te permite casarte con más mujeres de aquí en adelante ni cambiar a unas por otras mediante el divorcio incluso si te atrae su belleza mas puedes disponer de tus esclavas y Allah observa todas las cosas يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الا ان يؤذن اذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله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 Y no vayan demasiado pronto cuando aún se esté preparando la comida. Entren cuando se los invite. Y después de comer, retírense y no permanezcan sentados para conversar. Tal comportamiento incomoda al profeta, pero le da vergüenza decírselos. Sin embargo, Allah no se avergüenza de la verdad. Y si solicitan algo a sus esposas, háganlo tras un velo o cortina. Esto es más puro para sus corazones y para los suyos no deben importunar al mensajero de Allah ni podrán casarse nunca con sus esposas en el futuro eso sería muy grave para Allah tanto si revelan algo como si lo ocultan en su interior es del conocimiento de Allah y los juzgará por ello. Pues él tiene conocimiento sobre todas las cosas. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا ابناء اخوانهن ولا ابناء اخوانهن ولا ابناء أخواتهن ولا نسائهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله ان الله كان على كل شيء شهيدا Las mujeres no incurren en falta alguna si no cubren su belleza ante sus padres ante sus hijos, ante sus hermanos, ante los hijos de sus hermanos y hermanas, ante las mujeres musulmanas y ante los esclavos. Y que teman a Allah. Ciertamente Allah es testigo de todas las cosas. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allah concede al profeta su misericordia y lo elogia ante los ángeles mientras que éstos suplican por él y lo ensalzan Oh creyentes supliquen también ustedes por él y ensálcenlo y envíenle sus saludos ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا Ciertamente Allah expulsará de su misericordia en esta vida y en la otra a quienes lo ofendan o calumnien a él y a su mensajero y les ha preparado un castigo humillante en el infierno والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا y quienes ofendan o calumnien injustamente a los creyentes y a las creyentes cargarán con su calumnia y con un claro pecado يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما Oh profeta di a tus esposas a tus hijas y a las mujeres de los creyentes que se cubran todo el cuerpo con sus prendas externas esto es mejor para ellas para que sean reconocidas como creyentes y no sean molestadas y Allah es indulgente y misericordioso لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا Si los hipócritas quienes tienen el corazón enfermo de duda e incredulidad y quienes divulgan falsas noticias en la ciudad de Medina no cejan en su actitud te concederemos poder sobre ellos, oh Muhammad, y no permanecerán en la ciudad junto a ti por mucho tiempo. Serán expulsados de la misericordia de Allah y serán capturados y ajusticiados donde quiera que se encuentren. سنه الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنه الله تبديلا Tal es el proceder de Allah con los incrédulos que los precedieron. Y no encontrarás cambios en la manera de actuar de Allah. يسالك الناس عن الساعه قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعه تكون قريبا La gente te pregunta, oh Muhammad, acerca de cuándo tendrá lugar la hora final. Diles: Solo Allah posee dicho conocimiento. Y quizás la hora esté ya cerca, aunque tú no puedes saberlo. Ciertamente Alá ha expulsado de su misericordia a quienes rechazan la verdad y ha preparado para ellos un fuego abrasador. خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا donde permanecerán para siempre y no encontrarán quien los proteja o auxilie. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا El día en que sus rostros se abracen completamente en el fuego, dirán: Ojalá hubiésemos obedecido a Allah y a su mensajero. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا Y dirán: Señor, nosotros obedecimos a nuestros líderes y jefes que rechazaban la verdad y ellos nos extraviaron. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا Señor, duplícales el castigo y expulsa los sin piedad de tu misericordia. يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها Oh creyentes, no sean como quienes importunaban a Moisés hasta que Alá lo defendió de lo que falsamente alegaban. Y Moisés ocupaba una posición honorable ante Alá. Oh creyentes, teman a Allah y digan siempre la verdad y lo que sea correcto. يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Él los guiará para que realicen buenas acciones y perdonará sus pecados. Y quien obedezca a Allah y a su mensajero obtendrá un gran triunfo. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا Ciertamente ofrecimos a los cielos, a la tierra y a las montañas la responsabilidad de cumplir con los preceptos de la religión de Allah y de ser recompensados o castigados según su actuación. Mas declinaron tal responsabilidad y la temieron. No obstante, el hombre la aceptó el hombre fue en verdad injusto consigo mismo e ignorante al desestimar el riesgo que conllevaba aceptar tal responsabilidad si no cumplía con ella ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما Y Allah castigará a los hipócritas y a las hipócritas. A los idólatras y a las idólatras y aceptará el arrepentimiento de los creyentes y de las creyentes y Allah es indulgente y misericordioso